jedno pitanje koje ne razumijem, ali vjerovatno će Šejh Jusuf e, Hafiz Barić će razumjeti ovo pitanje. Assalamu alaikum. Da li je dozvoljeno učiti Fatihu na poslanike? Ne, nije prema poslanicima alaihim sallatu wa sallam salavatom se sjećamo na njih Allahumma sallam na Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam riječima znači kojima se Allah subhanahu ta'ala koji nam naredio jelle še'nu kaže inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ja ihu ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima taj odnos da se prisjećamo na poslanika alaihi sallatu wa sallam tim riječima učeći njegov učitajući njegovu riječ i govor, to je ispravan odnos prema poslaniku. A učenje fatihe nikome od robova, ni živih, ni mrtvi, nije ispravno. To je navika nekoga ko je nekad iz neznanja prema mrtvom. Želi da se oduži pa uči fatihu, ali to nije ispravno i tu naviku treba ostaviti i vratiti se sjećanjem na poslanika ali se to se nam učiti šta je njegov sunnet, šta je njegova praksa u ovom ilom dijelu i primjenjivati to u životu. Na takav način slijedimo poslanike jer Allah nam ređuje to kad kaže kul in kuntum tuhibun Allahe fattabi uni reci ako vi Allaha volite onda me slijedite znači treba slijediti praksu poslanika u životu da bi na takav način bili njegovi sljedbenici dostojni barekallahu fikum ja šeh